Uzirom da smo završili e, Risalu Sabolom Neđati Urfateć Nemo Marasim Mušikim Al-Mustadin Mesih Muhammed Bin Atib Halef El Berbehari i poznat kao šef u svome originalno El Berbehari. Obzirom da pretpostavljamo ako nije niko čitao ovu ovaj 我听书。 bidata. Suprostavljao se novotarima svojim rukom, svojim jezikom. tako dalje, znači Ibn Muflih imao je, kaže, glas, odnosno njegov glas se slušao kod e, učenika njegovog vremena. je to prevarilo ljude da u njoj zapali, nije bila slična istina, pa kad su njoj zapali, poslije toga ljudi izme da izrazu, pa se time povećala i postala posebnom vjerom. I postala posebnom vjerom, suprotna širakom istotinu pravom putu. Pa je onaj koji je zapao izašao iz islama. I pogledaj Allah ti se smilovao svakoga od kog čuješ njegov govor, posebno od tvojih stavljenika. Slušajmo, pogledaj Allah ti se smilalo, svakoga od kog čuješ neki govor, posebno od tvojih stavljenika, nemoj žurit, nemoj nešto od tih govora ulazit. Misli se neki novi govor, tako? Nešto kod čuje savremenika, nešto pojavi se s nečim, nemoj žurit i nemoj u taj govor ulazit u smislu njega prihvata to odmah polako nemoj se njih žurit pa kažem na drugom mjestu znajem Allah će smilovat nema u sunnetu analogije neće se sunnetu suprotstavlja nikakvim primjerima je tako neće se nasuprot sunneta slijede strasti to je vjerovanje i predaju od Rasula sallallahu alaihi wa sallam bez ulaze u kakvoći, bez komentara, niti se ikad sunnet ukaze zašto, niti se ikad sunnet ukaze kako. Pa svaki govor o sunnetu ili svaža i rasprava i, dokaz, i dokazivanje genovatarije koja izaziva sumnju u srcu makar onaj ko se tako raspravlja o sunnetu i sa sunnetom pogodio istinu i sunnet a takav odnos u srcu izaziva bolest i sunnet zatim kaže znaje da je govor o gospodaru svjetova na otanje i da je to zavrba nema nikad govoriti gospodaru osim onako kako je on sebe upisao u Kur'anu i kako je objasnio njegov rasul Muhammed sallallahu alaihi wa sallam njegovim ashabima. A on je jedan, ništa njemu nije slično i on je sami, es sami on basir, kako što je uvarit. Vi se će biti mišljivan, on je sami on basir. Njemu ništa nije slično i on se čuje i zato je rekao. Kad čuje čovjeka da opovrgava hadnice, إذا استudije hadise u smislu da ih odbacije da ih odbacije, ne prihvataj da odbacije nešto od vijesti koje su došle od Rasula sallallahu alaihi wa sallam odmah da obtuži njegovoj vjeri kogod odbacije neki hadis neće da ga prihvati obtuži ga u njegovoj vjeri zato što je to čovjek mosnog nadzora i govor Mosnog nadzora i govor Jer oni koji odbijaju da Rasula sallallahu alaihi wa sallam i znači umanjuju vrijednost govora da Rasula sallallahu alaihi wa sallam i njegovih sada සුතකෝ නම් Божье и на свой мышление. I onaj ko vjeru svede na analogiju, na čija i na svoje mišljenje, da tako do, došao je sa pravim kufrom, koji nije skriven. Koji nije skriven. Zatim je rekao, znajte da su osnove svih novotarija četiri stvari. iz te četiri stvari proizilazi 72 strasti. Svaka od, iz svaki od njih izlazi na otariju koju se poslije granaju. Tako da svaka od njih postane odnosno na kraju se razložena 2800 zavode. I svaka od njih je zavoda. I svaka od njih je vaše osmijedno. A to su oni koji pomiruju u ono što je čitavno i to budu prsta vjerovali bez nikakve sumnje u svojim srcima i to su oni koji su vas pomoću. Zatim kažem, znaju Carabinieri prima stanziò nella chiave l'attacco verso il sacco donne nella chiave vedi verso Sagoro i nabi znači kadali kada zastali od novotarija i nabi prelazili znači preko njih i nabi došli sa govorom a da nije sa njim došao Rasul sallallahu alaihi wa sallam دليل تسوء الأسعار الله وقسمك صلى الله عليه وسلم كبيرتهم لو بنوتاري وليجرد نشيدا أنا وزيرا في نوتاري يجرد da ništa od tih notarija nije došlo od Rasula sallallahu alaihi wa sallam niti od njegovih ashaba. Niti sami notarijama što je došlo od Rasula sallallahu alaihi sallam njegove sahaba nije novo tabije. Kad vidi čovjeka da odbacuje predaju Rasula sallallahu alaihi sallam i da želi nešto drugo mimo predaje Rasula sallallahu alaihi sallam optuži ga u islamu i ne su mu nimalo da je on nauka. Ako vas je predavljeno Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam i želi nešto drugo ima toga. I ovo nije nikakve sumnje. I svako dan doživljavam da nas osporavaju, opovedavaju i kažu da samo znate hadis. I samo znate, rekao Allah, rekao poslani sallallahu alaihi wa sallam, ništa drugo. Znači, želi ništa drugo. Nema sumnje da su takvi i pružio njihove vjere na svoji naočari. Znam da je svaka strast ništava i nepoziva sami. A najgora naočarija je Arvafil, znači sije, ona teže, džehnije. Zato što oni ne dovode u miranje i nifak. Zatim je rekao, iskušenje islama je u novotvoru. Je tako? Odnosno, iskušenje u islamu, iskušavanje u islamu je novotvoru. Zvijem tu. Iskušavanje u islamu je novotvoru. imaš u islamu, ispituješ, postiraš. U svijetu prirode i posao sa ispituju, postiraju samo to je novotarije. A kaže, danas se ljudi ispituju i testiraju sunnetom. ustraješ na istinu, na pravom putu, na putu jednog sunneta, onda se čuvaj, onda se čuvaj se uzasi, odnosno, a samo kjeram, ko se onda samo kjeram? Filozofi, tako. I čuvaj se rasprave u vjeri, i čuvaj se na vodi, i čuvaj se u posljednje. Znači, ورثة كوسر شو اسم المناظرة في الدين تجاب لا راس srce. Je li tako? Ranjava srce. A kad bi samo tu sumu Isan prihvaćio dovoljno da propadne. Dovoljno da bude od upropastenja. I nikad nije bila ni žendaka, ni novatarija, ni strast, ni zabluda, osim od teška izvinuje, odnosno pokazuje samo svoje repove. Ali znate da ako tu je za repu, je tako? Samo tu ovaj vadi iz teška. Pa kad god mu se pruži klinika, zagodi u svoju repu. Je tako? Ujedno. Kako mi kaže. Tako isto ono tada. Oni su među ljudima krenuti iskrenost. A kad god mi se ukaze prilika, on odma skrasu da bi postigli ono što, što želi. Isto kao aprot. Sokrije su trasni mediji. Ali ako gruzi stane, gotovo. Dalje, znaje da je islam sunat a pa da je samo tišla. I jedno neće postojati bez drugog, neće znači, može postojati i opstati bez drugog. Znači njihova da sunete i sunete već islama. A od sunete je približavanje džemat. Pa kogod bude zadovoljan sa nečim drugim ima džemata i napusti džemat, skinuje sa svog vrata korot islama. Poslije komentaricu ja se tačno šta to znači. I on je od zalutali. I on je od bal modeli zalutali i od onih koji odvode zavod. Znači nije sve zalutali nije odvode zavod. Zatim kaže Zna da nikad ljudi nisu jednostavni naukarije, ali nisu ostavili sunet, što sam to naukarije. zato se čuvaj novi stvari zato se nova svaka nova stvar novotarija a svaka novotarija je zabluda a svaka zabluda odnosno pripadnici svake zabude su vatri zatim je rekao drži se čvrsto tragova tragova acara tragova drži čvrsto učenjaka hadisa je tako وسطنية زينة شجرة حديثة نقرأ Zato što je vjera u stvari sniženje. Misli se sniženje Rasula sallallahu alaihi sallam i njegovih ashaba. I to je vjera. Šta je vjera? Sniženje Rasula sallallahu alaihi sallam i njegovih ashaba. Allah sam je bio svima zadovoljan ako bude slijedili njih i oni prije nas koji su slijedili njih neće biti izgledani na tako i u njihovom slijedjenju je na tako uh, odmah odnosno kuća raha to onaj koji slijedi i ko ne prelazi njihove pragove i učenjaka i pragove misliše njihov put učenje u tešu hadisu. Zatim, ovo s nekim njegove riječi, on onda govori o njegovom iskušenju. Imam Barbehari je bio iskušan vladarima koji su u to vrijeme živi. I visina njegovog iskušenja je i to što u ovoj knjizi, odnosno u ovoj kratkoj risali koji će nasitati, spominje jednu predvijenu rekanju čudan je danas onaj koji poziva sunnetu, još čudan je onaj ko, ko se podržao. To uslučava, znači, stanje njegovo vrijeme i stanje jedno sunnetu je njegovo vrijeme. Tako da je na kraju, Allah mu se snimao, rahmetu majani, i prešalio bježeći od sultana, od vladara u Bagdadu. Prešalio i skrivao sam kuću svoju sestri, gdje je prešalio i gdje usobi gdje ga je u sebi ukopao, kabor mu iskopao sluga njegove sestre. I sam je odklanjao ženac. Tako će se. Tako da je znači ehlu sunnet i imam sunneta vrlo, vrlo rano su bili na velikom iskušenju, na velikim iskušenju. I bilo su, znači, umjeta, novatara i svi oni koji su ustali protiv sunjeta i pravog puta. Mislim da je ovo za malu pomoć dovoljno da se, barem koliko bilo ovako, upoznalo se имама Бардагарина Фатхубанари. Имам Бардагари, значи, da se tačnije dođemo vrijeme u kojem živi, rekli smo nije zabilježen datum njegovog rođenja, kako? Međutim, smrt jeste kako? To se je 329. godine po Znači, bio je от прелести и делала другой половине трети يقوم أحدهما إلا بالآخر ili jedan od ovo dvoje, ili jedno od ovo dvoje ne može obstojati osim sa onim drugim. Znači, Musa ne može postojati bez sunata, niti sunat bez islama. Zatim kaže, rekao je Bišt ibn Haris, da sunat je bio islamu, ali islamu huo sunat. Zatim kaže, Allah se smiva, va'alam, ene evvara islami šehadu tva ne ilaha illallah. Znaje da je prva stvar u islamu šehadet la ilaha illallah. Odnosno početak islama je la ilaha illallah. I prva stvar u islamu. Ili najvažnija stvar u islamu je la ilaha illallah. Wa anna Muhammedan abduhu wa rasul I da je Muhammed njegov rob i poslanik. Wa anna kar qala Allahu kema kar I da je ono što je Allah rekao onako kako je rekao. Wa la خلف لما قال وهو عندما قال والإيمان بالشرائع كلها نيرا ذاتي آه ništa iza onoga što je rekao. Znači još nešto da treba dodati iza onoga što je rekao. Znači i da je ono što je Allah stano rekao onako kako je rekao. I ništa nije iza toga što je rekao, znači nema ništa dodatka nikakvog, niti ostatka, je li tako? Vodva Endana Khan, i on je kod onoga što je rekao, i da je, znači Islam, sve ovo što su nabrojali, i iman u čitav šarijet, i iman u čitav šarijet, ovo su, znači ovo je tekst tog njegovog objašnjenu sunet. I sad, komentator i komentarši kaže da je počeo sa sunnom, zao nam Allah stano tada na blagodati islamu. I da je to najveća blagodat. I da svakako na toj blagodati Allah stano tada treba zahvaljivati, zato što je islamu Allah stano tada uživio srca koja su bila zamrla i upući one koji su bili na svijetu i izlazio ljude iz poniženja svirka i zabora tako što su se držali sunata Rasula sallallahu alaihi wa sallam svakako komentar uh, on počinje sa sa zahvalom i učene se povodi veći za poslanikom sallallahu alaihi za Rasulom sallallahu alaihi wa sallam Rasul sallallahu alaihi wa sallam je počinjao svoje hutbe i svoja pisma sa hamdom zahvalom Allahu subhanahu wa ta'ala i pohvalom Allaha subhanahu wa ta'ala kao se prenosi Jabir ibn Abdullah kaže kad je Rasul sallallahu alaihi wa sallam držao hutbe i govora prvo je zahvalio Allah subhanahu wa ta'ala, zatim hvalio Allah subhanahu wa ta'ala onako kako priliči Allah subhanahu wa ta'ala. Pa ovaj hadis koji je rivajac kod imama muslima govori o tome da je općenito džajz hvaliti Allah subhanahu wa ta'ala i zahvaljivati, zahvaljivati mu i hvaliti ga. na početku govora, kao što stoji u drugom u drugoj predaji, isto tako sahi predaji od Rasula sallallahu alaihi wa sallam da je zahvaljivo Allah sallallahu ta'ala i hvalio ga na sljedeći način i to je ona hutbetul hadi, je tako? Hutba u potrebi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 فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة أذاتي مركو أبوسي توغا فذلك نائب الكور الله كثير إناب الأوكتة أوكتة محمد أنا أقول أسرارية إن من نور أسراري ونوي أسرار كان وطاريا يتعبون Što se tiče onoga što se prenosi od, od Resula sallallahu alaihi wa sallam da je rekao svaku stvar koju, koja se ne počne sa zahvalom Allaha sallallahu alaihi wa sallam je poništena ta predaja je slava i nije ispravna znači nije sveši hadis e, i ovo je spomenuto u mursal hadisu znači u slabom znači slabom hadisu Zatim, nakon zahvora Allaha Subhanahu wa ta'ala počinje svoj govor o islamu i sunnetu. O islamu i sunnetu. Pa je potrebno objasniti šta je islam i šta sunnet. Islam i sunnetu ist islamu lilla. Jel tako? Preda nas Allaha Subhanahu wa ta'ala dijelima i riječima vanjskim dijelima može se reći da je u najvećevićim smislu islam robovanje Allaha Sršana Vatana onako kako je prepisao propisao od vanjskih ibadeta kao što su sa tim ibadetima dolazili njegovi vjerovjesnici kako je Allah Sršana Vatana poslao slao vjerovjesnike do sudnjeg dana pa u ovom značenju islam je sve ono sa čim je Allah Sršana Vatana slao rusom, je tako? Sači asur je dolazi i sači Sa Islama. Pa ono sači je Allah stara tela poslao Nuha je islam. Sači je poslao Ibrahima, to je islam, je tako? Sači je poslao Musa, to je islam. Sači je poslao Isa, to je islam. I oni ljudi koji su živi na njihovo vrijeme. Ako su se držali onoga sači je poslao Nuha, bili su muslimani. ako ste se držali onoga što su mi poslao Ibrahima, bili su muslimani, ako ste držali onoga što su mi poslao Musa, bili su muslimani, ako ste držali onoga što su mi poslao Isa, bili su muslimani. I ako ste se toga držali sve do slanja Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Je tako? Zato što je u posebno značenje Islama danas nije više ono što ti je poslao Nuhat. Pa tako? Niti ono kad ti je poslao Davuda. Niti ono kad ti je poslao Musa, a ni Musa. Danas. Znači je riječ Islam je ono sa čim je poslao Muhammed sallallahu alaihi sallam. Zašto? Zato što je Muhammed sallallahu alaihi sallam došao sa vjerom koja i šarijatom koji anulira i stavlja van snage sve predvode knjige u šarijat. Šarijat. A oni koji su bili muslimani, slijedili Isa alaih sallam, kad je došao Muhammed sallallahu alaih sallam, ako su odbili da ga slijede, postali su nevje, nevjernici, je tako? Iako su prije toga bili muslimani, uz pretpostavku da će tako, da je to tako bilo, je tako? Iako su itali se sviru, vidimo da je već pred slanjem pojavom Muhammeda sallallahu alaih sallam, nestalo oni koji su bili na istini istinskom sljeđenju Isa Arinsana. Pa to je značenje Islava, znači onaj ko slijedi Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam danas on je musliman. Onaj ko ne slijedi Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam danas on nije musliman. Zato što se nije predao Allahu subhanahu wa ta'ala. Zar nije od predanosti Allahu subhanahu wa ta'ala da slijediš njegovog poslanika, mako on bio, je tako? i masu, kad god se pojavljaju, jel tako? Nego, onaj ko danas ne slijedi Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam slijedi svoje strasti, pa židovi danas, jel tako? Oni su nevjernici. Iako su oni koji su slijedili Musa alaihi wa sallam u njegovu vrijeme bili muslimani, muslimani, ili kršćani, jel tako? Oni su danas nevjernici iako su oni koji su sredili Isa alaih selam u njegovu vrijeme bili muslimani. Međutim, kad je poslao Muhammed sallallahu alaih sallam, pa kad su u njega zanegirovali, oni su postali nevjernici, nisu nekako muslimani. Onaj ko danas vjeri da neko od vidova i kršćana nije nevjernik, sam je nevjernik. Sam je nevjernik. I nije dozvoljeno smatrate da ima ikakva druga vjera pored islama koju će Allah sada tajala nekome prijeliti i prihvatiti. I ko tako vjeruje, sam je nevjerik. I ne pripada on zbog takvog uvjerenja nikako islamskom umjetu. Zašto? Zato što Allah sada tajala kaže im ne dine im da Allah ili islam. Zaista je din kod Allaha islam. Ovo je sad islam u posljednom značenju kojim islam sa kojim je došao Muhammed sallallahu alaihi sallam pa je bio kod Allaha sad islam sa kojim je došao Muhammed sallallahu alaihi sallam sa kojim je poslao Muhammed sallallahu alaihi sallam وَمَنْ يَبْتَغُ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ ko slijedi neku drugu vjeru mimo islama neće odi biti primjena E ovdje dolazimo do onoga, ko na tekstu ili čafu da ima neće jasni, je tako? Ko na tekstu ili one koji ne slijedu islam. Čafir je zbog toga što ima sjera sa Allaha subhanahu wa ta'ala, jer vrati mora odbaciti ovaj ajet. Mora odbaciti ovaj ajet, ko želi neku drugu vjeru mimo islama, neće mu biti primjeno. Neće mu biti primjeno. I ovdje islam koji se spominje ili Medina i Allah islam, ono je to je vajra islam Medina, ovaj islam koji se spominje ovdje, to je onaj islam koji je Allah subhanahu wa ta'ala počestio Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegov umet. I njegov umet. To je onaj islam koji Allah subhanahu wa ta'ala spominje da je to posebna blagodat kome. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam njegovom umetu. Gdje kaže, jel je on nekmal to lekom dinikom. وأسلمت عليكم عليكم نعمتي نعمتي Danas sam vam vjeru vašu usavršio i svoju blagodat prema vama upotpunio. Pa ovo je, ova islam je potpuna blagodat od Allaha Sufanaka. I ovo je islam koji je Allah Sufanaka usavršio. I ja radite na komu je islame dina. I zadovoljam sam da vam islam bude din. Pa tako? E to je taj islam ko bude neku drugu vjeru htio da tako neće biti primjena i zaista je kod Allaha vjera islam. E to je taj islam varadiću nekom od islam dina. I zadovoljan sam da vam islam bude din. Pa je ova stvara tara kaže da je ovu vjeru savršio i da je ovo potpuna blagodat od njega i da je zadovoljan s ovom vjerom. Pa šta je s onim? Kvalio vjeru. Ne prihvata ili je sa njom zadovoljen. A Allah sa njom zadovoljen. Gospodar svi svjetova sa njom zadovoljen. Šta je s onim? Kvalio vjeru smatra, smatra manjkavom i nedostatnom. A Allah kaže da je savršio. I šta je s onim? koji ne doživljava ovu vjeru kao veliku blagodat i milost od Allaha subhanahu wa ta'ala. A Allah sada tada kaže da je sa ovom vjerom upotpunio svoju blagodat. Prema vama, prema kome? Vama muslimani. Ovo je doslovan tekst da znači doslovan tekst koji ne podnosi nikako tumačenje, kako? Doslovan tekst koji govori o tome da ni jedan din, ni jedna vjera, ni jedan zakon, ništa, ni jedan din neće kod Allaha sallahu ta'ala biti primljena. I da niko ko nešto drugo slijedi mimo onoga što je Allah sallahu ta'ala objavio Muhammedu sallahu alaihi wa sallam nije musliman. Niko ko ne slijedi ono što je Allah sallahu ta'ala poslao Muhammedu sallahu alaihi wa sallam nije muslima. Pa kako god drugu vjeru slijedi, čime god drugu Allaha subhanahu wa ta'ala obožavali i njemu izražavali pokornost, neće to koristiti na sudnjem danu. I šta god drugo bude slijedom, mimo onoga sa čim je Muhammed sallallahu alaihi sallam došao, neće im to biti primjeno na sudnjem danu. Neće im to biti prava vjera. Ako kažemo da je islam robovanje Allaha subhanahu wa ta'ala onako kako je propisao kako je on Allah propisao znači kad smo rekli da je islam robovanje Allaha nije bilo kako robovati nego onako kako je on propisao to obuvata potpuno predana sa Allah subhanahu wa ta'ala vanštinom i unutrinom znači potpuno pokornosti svojim vanjskim djelima i unutrašnjošću tako islam obuhvata sve i akidu i unutrašnje uđenje i sva vanjska djela i sve riječ praktično islam sve to obuhvata i kroz sve to se ogleda ogleda islam pa kaže šejh imam al-Barbahari rahmatullahi alaih islam je sunnet želim da kaže da je da se kroz sunnet izražava taj isti islam predanost islam je sunnet hoće da kaže šta islam je predanost Allahu subhanahu wa ta'ala kroz sunnet e to je islam nije bilo kakva predanost Allah islam nije bilo kakva predanost neko pro predanost Allah subhanahu wa ta'ala, nego je islam sunnet. Islam je predanost Allah subhanahu wa ta'ala kroz sunnet Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Vanjstinom, da tako, i vitrinom, onako kako je to uradio Rasul sallallahu alaihi wa sallam i kako je ostavio put iza sebe sunnet i iza sebe, što je i njegov ibadet, tako, i njegove djela, a prije svega obuhvata i tevhid. Obuhvata prije svega i tevhid. Što znači sunet? Sunet u jeziku znači put i način. Put i način. U šarijacu, kad se kaže sunet, mislim se, kod višnje ka hadisa, sve ono što je došlo s kakvim predajom od Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Od njegovih riječi, njegovih dijela, od onoga što je on potvrdio ili od njegovim svoj stava od njegovim plemenitim svoj stava kad se kaže njegovim plemenitim svoj stava i osobina misli se i moralni hormonina i njegovog fizičkog uzgoja izgleda kad ima mašinat Rahmetullah i Alim kad kaže stav sunnet kaže sunnet kod nas to su predaje od Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Tako je definisao sunnet. Ovdje posebno kaže u definiciji sunneta ono što je došlo ispravnom predajom. Na saha. Što je došlo ispravnom predajom. Pa ono što je došlo neispravnom predajom nije sunnet. Nije sunnet. Zato što ima dosta izvišenih potvoreni predaja i riječi koje se potisuju Rasulu sallallahu alaihi wa sallam. Bez odzira da li se to odnosno na neće izadati ili na neće odličaje. Za takvu stvar se ne kaže da je to sunnet. Tako se Rasulu sallallahu alaihi wa sallam pripisuje da je rekao ko uzme abdest, a zatim potare svoj vrat, neće mu biti natovaren teret na njegov vrat na sudnjem danu. Znači neće biti vezan kao što će biti vezani je tako grešnici na sudnjem danu kako će biti vezani ruče uz vrat je tako okolina rukama i na vrat i sve su spojeno lanično kaže ko postara i svoj vlas kad uzme abdest, neće čime biti vezna na što njega. Kaže ovo nije sunnet. Zašto? Zato što je ovaj hadis, je tako, <clears throat> mnogo, je tako, neispravan. Nije rekao to Resul Sallallahu alaihi. Zato učenjaci kažu onaj ko kad uzima abdest, brisio svoju vlas, da je novaca zašto? zato što ovo se pripisano da su sallallahu alaihi sallam da su sallallahu alaihi sallam nije to rekao nije to rekao niti je to od od sanata ima dosta nezamislivih stvari koje su pripisane da je Rasul sallallahu alaihi sallam rekao tako da i ne treba ih ni navrajati, nisu aktuelni za nas. Međutim, ima stvari koje su pripisane Rasulu sallallahu alaihi sallam. A Rasul sallallahu alaihi sallam im nije rekao, ali što je u svojoj suštini ispravno? Je tako? One su u svojoj suštini is, ispravne. Pa kaže, izrazite između svojih sinova makar u ponoć, jel tako? I za svoje djece izjednačite makar u ponoć. Znači, budite pravi među svojom djecom. Ovo značenje je nema sumnje ispravno, da treba biti pravedan među djecom. I jednako se vrst prema svima. Međutim je neispravno smatrati ovaj hadis sunnetom. Nije došao Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. I nije došao jest izvišan je, ali nije došao ispravni, posebno neispravni ovaj hadis. Isto tako hadis kaže al malu tahuru illa ma galaba ala rišihi evo ala ta'ni. Voda je čista osim kad provlada, odnosno kad je provlada miris ili ukus. Ovo značenje je ispravno jer je voda zaista čista sve dok ne bude, ne dobije miris ili ukus čega nečistoće. I to je uđma učenjaka na tom. Sva ulema se složila šta? Da je voda čista sve dok se promjeri miris, ukus i boju čine nečisto, nečistoće. Međutim, je neispravno smatrati ovaj hadis sunnetom. Zašto? Zato što nije nije to Resul sallallahu alaihi wa sallam rekao, iako je značenje ispravno, čak se spominje da su se nas složili oko toga, izma. Da je to definicija svega čuste vode, odnosno definicija prljave vode, tako, koja je voda nečista. Pa zato se mora voditi računa da se ne kaže za nizašće da je sunet osim ako je došlo ispravnom ispravnom predajom. A sve da se obuhvata i vjerovanje, i propise, i teušnje, i radete. I sve ono što u današnjem, je tako, jeziku učenjaka islama se podrazumijeva pod usul, osnova i pod furor ogranče vjeri. Je tako? To sve obuhvata šta? Riječ. Sunnet. Jer sve to i osnove i ogran su došli su čini putem sunnete Rasula sallallahu alihi wa sallam Zatim kaže na okumu ahaduhuma illa il ahad neće ostati nijedan odovod, nijedno odovod dvoje, ni islam i sunnet osim sa sa onim drugim to jest obavezno da bi islam opstao mora se slijediti sunnet Znači ne možemo vjerovati u Allaha subhanahu wa ta'ala kako nam je važno da vjerujemo da bi on sa nama bio zadovoljan i ne možemo mu i robovati niti i bade suniti onako kako nam je važno osim onako kako nam je naredio Allah subhanahu wa ta'ala a to je da slijedimo sunnet Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam onako kako je on Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan, a kako nam je jasno Muhammed sallallahu alaihi wa sallam u svom časnom sunnetu. Koliko ima da je dana? Trenut. Ima li pitanje? Obzirom da postoje ovo na sredi, sredeći pod naslov vezan za ovo što je rečeno u samom uvodu. Imam Barbahari napominu da je šta u samom uvodu važan sunnet. I sve ovo što je rekao o sunnetu na samom početku je stvari potpucaj na slijedjenje sunnete. Zato je sljedeći o čemu govori komentator potpucanje, tako potpucanje podsjećanje slijedenje, naslijedenje, sunnete podstrek, naslijedenje, sunnete. To ćemo ostati za sljedeći put. A sad imam pitanje. onda je opet čisto sve dok ne izgubi znači osnovna svojstva vode, odnosno dok se ne prestane zvati vodom u običaju vodi. Ako promijeni bolj ukus i miri s nečim što je čisto, toliko da to ljus, više ne smatraju vodom, nego smat, smatraju sad to čajem ili kahom ili sokom, onda to više opet nije voda. Jer niko ne zove kahom vodom, je tako? Niti sok zove vodom dok se čistila voda opet zove vodom. I običaj ljudi je opet voda, pa tako. Okay, you know, okay. Pa, pretjerivanje tekfiriju, znači, ja mogu promašiti, znači, onaj, ne znam koliko mi sjeća mi služi, nije bilo aktualno stvarno pretjerivanje tekfiriju u tolikoj mjeri ko što je danas. Ili bare nije bilo javno ispoljavano. Ono što su malo tekstirom je u stvari ovaj naš jezik. I tako, i to se tad smatra u pretvorivanju tekstiru, tad su nas zvali tekstirom, i tako. Tad se posle toga zaista objelodanio i Allah dao da se odvoje od nas oni koji su zaista pretvorivali tom kodinu. A i to, znači, ćete prepoznat uz Allahom pomoć kad budem govorili protiv onih E, odnosno istučali greške novotara i jesu zalutali kako vidjet ćete i prepoznat ćete i jedne i druge i lurđije jel tako i one koji nagine u Haridijama svi ćete ih prepoznat i vidjet ćete zavrom znači posebno sad u sljedećem poglavu gdje kaže podstrek na slijedinje sunneta pa kad god podstrek na slijedinje sunneta upozorava na one koji odustaju sunneta, odnosno šta pretjeruju u nekom su pogleda. Pa ćete vidjeti da mnogi smatraju da, da tako zadovoljit će se i badećima na kojima je bio Resul Sallaha alaihi sallam i Ashabi. Tako da to nije dovoljno da treba više i onda poslije toga zapadno novo tako. Allah sallam tada najbolje. Imam Vrbehar, njegov citata. On mnogo ručnija citiraju i prihvaćeno koji će biti. A ovo, ovo je, znači, pitanje istorije, je tako? Da se to nije